Միշտ ներկա հաղորդաշարի ընթացքում այսօր անդրադառնալու ենք 2020 թվականի Արցախյան երրորդ պատերազմի կամավոր մասնակից նահապետ Ռուդիկի Ղևոնդյանի մարտական ուղին։ Նահապետ Ղևոնդյանը ծնվել է 1983 թվականի հունիսի 25-ին Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն գյուղում։ Սովորել է տեղի Արմեն Մելքումյանի անվան միջնակարգ դպրոցում։ Այնուհետև ուսումը շարունակել է Արցախի պետական համալսարանի իրավաբանություն բաժնում։ 1993-96 թվականներին ծառայել է Պաշտպանության բանակում։ 2009-2016 թվականներին Վերստին ծառայությանը անցել Պաշտպանության բանակի շարքերում որպես դիպուկահար։ 2016 թվականին մասնակցել է ապրիլյան քարորիա պատերազմին։ Ցուցաբերած արիության ու խիզախության համար Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի կողմից ապարգևատրվել է Ադմիրալ Իսակով մեդալով։ Նահապետն Արցախյան առաջին պատերազմում զոհված քաջորդի Ռուդիկ Ղևոնդյանի որդին է։ Նա մեծացավ հոր հիշատակը եւ հայրենիքի հանդեպ ունեցած սերը սրտում։ Ծառայեց, մարտնչեց, Իրեն նվիրեց ու նահատակվեց Արցախի ու իր հարազատ Մաճկալաշեն գյուղի մատույցներն անառիկ պահելու, իր բալիկների ապագան ապահովագրելու սուրբ նպատակի իրագործման համար։ Նահապետի մայրը Միլա Ղևոնդյանը, որդուն սпасելով եւ անասելի կարոտը հոգում, արցունքները մի կերպ զսպելով է խոսում։ Նահապետը հիանալի որդի էր, հրաշալի հայր, նվիրված ընկեր, շատ ուրախadir ու հոգատարթոր։ Նա առաջին հերթին մտածում էր հարազատների ու մտերիմների մասին։ Փորձում էր անել ամեն ինչ, որ เป զի նրանք ոչինչի կարիք չզգան։ Անսահման մեծ ու բարի սիրտ ուներ, անչափ սեր էր տալիս բոլորին, հատկապես դուստրերին, հավատարիմ հուսալի ու անփոխարինելի ընկեր էր նրանց համար։ Աղջիկները շատ էին կապված հոր հետ։ Շատ լավ հումորի զգացում ուներ ինչի շնորհիվ հեշտությամբ էր շփվում բոլորի հետ։ Մարդիկ ձգվում էին դեպի նա։ Նահապետը որպես ավակ եղբայր մեծ պատասխանատվություն էր զգում եղբոր եւ քրոջ հանդեպ։ Քանի որ շատ փոքր տարիքում են կորցրել իրենց հորը եւ փորձում էր ինչ որ չափով լրացնել նրա պակասը եւ իր վրա վերցնել ընտանիքի բոլոր հոգսերը։ Հոր զոհվելուց հետո միշտ մտածել եմ տղաներին իրենց հոր ոգով դաստիարակել եւ այդպես երկուսն էլ ժառանգել են նրա ամենա լավագույն հատկանիշները՝ հայրենասիրությունը, բարությունը, նվիրվածությունը ընտանիքին եւ հարազատներին։ Նահապետը չի հասցրել հայրական սեր ու դաստիարակություն ստանալ, բայց ժառանգել են նրա լավագույն հատկանիշները։ Ինչպես եւ հայրը, նահապետը իր կյանքի կարևորագույն արժանինքները հողը եւ ընտանիքը պաշտպանեց իր կյանքի գնով, որովհետեւ այլ կերպ չէր կարող։ Նա հերոսի որդի էր եւ ինքն էլ հերոս դարձավ։ Բոլորը, ովքեր եղել են նրա կողքին, հպարտանում են նրա քաջությամբ եւ ազնազոհությամբ, բայց ոչինչ չի կարող սփոփել որդի կորցրած մոր սիրտը։ Ես ամբողջ 33 օր նրան չեմ տեսել։ Կարոտից մեռնում էի արդեն։ Ամեն օր խնդրում էի գոնե մի օրով գար մնար իմ մոտ, բայց ասում էր՝ «Չէ, մամ, դրա ժամանակը չի»։ Շուտ անենք, ազատեն քողը, որ երեխաներս գան տուն։ Սակայն ամեն օր մի քանի անգամ հեռախոսով խոսում էինք։ Ինքը ամեն առավոտ ժամը 7-ին 7:30-ից զանգում էր, խոսում, եղբորից էր խոսում, անհանգստացնում ու միշտ ասում էր՝ Նարեկի մասին եմ շատ անհանգստանում։ Իմ մասին չմտածես, Նարեկի մասին եմ շատ մտածում։ Նահապետը վերջին տարիներին աշխատում էր հայրենի Մաճկալաշենի համայնքապետարանում որպես հաշվապահ։ Ընկերասեր էր, աշխատասեր ու հայրենասեր։ Նրա ընկերներն այդպես են բնութագրում նահապետին. Մտերիմ ընկերներից Նորայր Աբ รา համյանը ցավով ու ափսոսանքով է խոսում նահապետի մասին։ Thank you Նահապետի հետ ծանոթացել եմ իր ծննդավայր հայրենի գյուղ Մաշկալաշենում։ Դպրոցական էր, սովորում էր 10-րդ դասարանում եւ դասերի հետ էլ մեկտեղ աշխատացնում էր գյուղի ալյուրաղացը։ Ալյուր գնանելու նպատակով գնացել էի Մաշկալաշեն եւ հենց ալյուրաղացում էլ ծանոթացել եմ նրա հետ։ Նահապետը այն ընկերներից էր, ում հետ կարելի էր ամենտեղ գնալ եւ անվտանգ վերադառնալ։ Նվիրված ու չափից առավել հայրենասեր էր։ Չէր սիրում սուտը, միշտ պայքարում էր ճշմարտության համար։ Նույն ստորաբաժանում ծառայելով նկատում էի, որ լծված է մեծ վրեժխնդրությամբ, քանի որ 90-ականների պատերազմի ժամանակ զոհվել էր հայրը։ Նա խիզախ, անկոտրուն ու նպատակասլաց զինվորական էր ու հավատարիմ ընկեր Ես երդում եմ տվել ընկերոջս գերեզմանին, որ սատարեմ կանելու առաջնահերթ իր ընտանիքի եւ իմ ամբողջ ներուժն եմ դնելու իր նպատակների իրականացնելու համար։ Ազատ ու անկախ պայելով Արցախ աշխարհը։ 2020 թվականի սեպտեմբերին նահապետն առանց վարանելու կամավորագրվեց հայրենիքի պաշտպանությանը եւ մեկնեց դիրքեր։ Մարտին ետվեց ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում եւ երբ Տշնամին մոտեցավ հարազատ գյուղի սահմանին, նահապետն անմիջապես տեղափոխվեց գյուղ եւ մինչև վերջին շունչը քաջաբար կռվեց Տշնամու դեմ։ Կռվեց եւ գիտակցելով մահը հոկտեմբերի 29-ին գյուղի Բյուլյուր խոտ կոչվող բարձունքում անմահացավ։ Նա ընդամենը 37 տարեկան էր։ Ունի 3 դուստր։ Կնոջ Արինա Աբ รา համյանի խոսքով նահապետի բազում երազներ մնացին անկատար։ Նահապետը շատ հոգատար, ուրشادիր եւ նվիրված ամուսին էր։ Նա եւ ամուսին էր ինձ համար եւ ընկեր եւ խորհրդատու։ Ամեն հարցում ինձ հետ էր եւ երբեք չէր թողնում ընկճվեմ եւ հուսահատվեմ։ Նույնիսկ ամենադժվար պահերին։ Նահապետը հիանալի հայր էր, հոգատար, համբերատար, միևնույն ժամանակ խիստ ու ուրشادիր։ Նա շատ երազանքներ ուներ կապված զավակների հետ։ Ամեն ինչ անում էր, որ նրանք ճիշտ դաստիարակվեն ու լավ մարդիկ մեծանան։ Իր երեխաները եւ ընդհանրապես իր համար ընտանիքը մի ուրիշ աշխարհ էր։ Դերազմի օրերին նա շատ չէր զանգում։ Օրը երկու անգամ՝ առավոտյան եւ երեկոյան։ Հորդորում էր երբեք չընկճվել ու պինդ լինել, քանի որ ասում էր շտով հաղթելու ենք ու ամեն ինչ լավ է լինելու։ Նահապետը շատ երազանքներ ուներ, եւ կարծես բոլորը կամաց-կամացի կատար էին ածում։ Ցավոք, պատերազմը կիսատ թողեց նահապետի եւ իմ երազանքները։ Նահապետ Ղևոնդյանը հետմահու արժանացել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի։ Միշտ ներկա հաղորդաշարներ եթերում, որը նվիրված էր 44-օրյա պատերազմի մասնակից նահապետ Ղևոնդյանին, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ 5 շաբթի։